četvrtkom. Ljeto je 1975. godine. Rišar Kapućinski, poljski novinar i književnik, zaposlenik Poljske novinske agencije PAP, boravi u hotelu Tivoli u Luandi, glavnom gradu Angole. U travnju 1974. skupina mladih časnika portugalske vojske izvela je državni udar, kasnije nazvan Revolucija Karamfila, izbacila najdugovječniju autoritarnu vladavinu na europskom kontinentu. Godine 1932. Antonio de Oliveira Salazar postaje predsjednik vlade Portugalske Portugala i uveo jednostranačku autoritarnu vladavinu koja će nadživjeti i njega. On je umro 1970. godine. Na čelu vlade naslijedio ga je Marcelo Caetano, koji je nastavio s autoritarnom i represivnom vladavinom. Sve će to nakon 42 godine okončati mladi lijevo orijentirani časnici koji će srušiti autokratski režim koji je utemeljio Salazar. Sastavni dio programa časnika koji su izveli revoluciju Karamfila bilo je davanje nezavisnosti portugalskim kolonijama. Većina časnika koja je izvala državni udar ili ga podržavala godinama je ratovala u portugalskim kolonijama protiv pokreta koji su se oružjem borili za nezavisnost. Angola je bila najveća portugalska kolonija. Rišar Kapućinski upućen je u Luandu kako bi izvještavao o zadnjim danima portugalske vladavine i o uspostavi nove vlasti. U knjizi Jedan dan života, u kojoj je opisao rat u Angoli, Kapućinski piše. Luanda nije umirala na način na koji su naši poljski gradovi umirali u zadnjem ratu. Nije bilo zračnih uzbuna, nije bilo pacifikacije, uništavanje jednog gradskog okruga za drugim. Nije bilo groblja na ulicama i trgovima. Ne sjećam se niti jedne vatre. Grad je umirao na način na koji oaza umire kada izvor vode presuši. Postane prazan, padne u iznemoglost, sklizne u zaborav, ali ta će agonija kasnije doći. Za trenutak posuda je bilo grozničavo kretanje. Svi su bili u žurbi, svi su se pakirali. Svatko je htio uhvatiti sljedeći zrakoplov za Europu, za Ameriku, bilo gdje. Portugalci iz cijele Angole kretali su se prema Luandi. Karavane automobila natrpane ljudima i prtljagom stigle su iz najudaljenijih kutova zemlje. Muškarci su bili neobrijani, žene raščupane i zgužvene, djeca prljava i pospana. Na putu su se izbjeglice povezivali u duge kolone i prelazili zemlju na taj način. Što je veća kolona, to je ona sigurnija. Isprva su se prijavljivali u hotele u Luandi, ali kada više nije bilo slobodnih soba, oni bi se odvezli izravno na aerodrom. Oko zrakoplovne luke izrastao je nomadski grad bez ulica i kuća. Zadnji dani portugalske kolonijalne vladavine doveli su portugalske naseljenike u gori položaju crnog stanovništva koje je stoljećima bilo u podređenom položaju. Angola je bila golema portugalska kolonija. Bila je velika oko 1.245.000 tisuća četvornih kilometara i 1960. imala je 4.830.440 tisuća stanovnika. Do revolucije Karamfila taj je broj stanovnika narastao na oko 6,4 milijuna. Od njih je samo 320 tisuća bilo bijelo i uglavnom su to bili doseljenici ili potomci doseljenika iz Portugala. Najveći grad Luanda imao je 550 tisuća stanovnika, najveći sljedeći grad Lobito imao je 60 tisuća stanovnika. Većina crnog stanovništva do 1961. godine bila je bez gotovo ikakvih prava. Mogli su biti pozvani na prisilni rad kad god su to kolonijalne vlasti htjele. Taj se sustav 1975. bližio svom kraju. Zato je Rišar Kapućinski gledao kako u Luandu dolaze na desetine tisuća bijelih izbjeglica. Angola se proteže preko 10 stupnjeva zemljopisne širine. Na sjeveru Angole te u enklavi Kabindi prostiru se velike tropske kišne šume. Središnji dio Angole zauzimaju visoravni sa savanama i stepama. Jug je prekriven pjeskovitim tlom i raštrkanim rijetkim šumama. Ta golema zemlja je 1975. imala samo 33.000 km cesta, sagrađenih uglavnom prisilnim radom crnačkog stanovništva. Od tih 33.000 km cesta, samo i njih 725 km imalo asfalt. Željezničkih pruga bilo je 3.670 km i one su iz Luande, Benguele i Mokamedeša u tri duge pruge išle prema unutrašnjosti, uglavnom kako bi se izvukla prirodna bogatstva Angole. U tako siromašnoj, a opet bogatoj Angoli, tri su se pokreta borila za njezinu nezavisnost. Od Arne Vestad u knjizi Hladni rat piše. Angola je, kada su u pitanju prirodna bogatstva, bila najbogatija portugalska kolonija – Stanovništvo je pak bilo siromašno. Kolonizatori su učinili sve kako bi potaknuli suparništvo između glavnih etničkih skupina. Jedini oslobodilački pokret koji je imao potporu kod svih skupina, uključujući i bijelce i elitu iz redova miješanog stanovništva, bila je Narodna fronta za oslobođenje Angole ili MPLA. Ona je bila vođena od marksističkih intelektualaca koji su imali tjesne veze s portugalskom komunističkom partijom. Nakon 1960-ih dobivala je sovjetsku, kubansku i jugoslavensku potporu, ali je preživjela i niz unutrašnjih sukoba i rastjepa. Baš kada su 1970. Sovjeti počeli povećavati svoju potporu tom pokretu, on je prolazio kroz jedan od svojih sukoba. Kada je došlo do revolucije Karamfila, pokret je bio u lošijem položaju od svojih suparnika, Nacionalne fronte za oslobođenje Angole, FNLA, nativističke skupine koju je podržavao zairski predsjednik Mobutu Sese Seko i Nacionalne unije za potpunu nezavisnost Angole, UNITA, koja je imala potporu isključivo kod plemena Ovimbundu. MPLA je uspjela srediti svoje redove i uz potporu starih saveznika nakon revolucije Karamfila u građanskom ratu pod njezinom kontrolom bilo je 11 od 15 pokrajina Angole. Ali onda su i suparnici MPLA dobili potporu. Zair je otvoreno podržao FNLA. UNITA je dobila potporu Južnoafričke republike. Želja da se spriječi dolazak na vlast marksističkog pokreta dovela je u Angolu i Sjedine američke države, koje su počele podržavati sve one koji su se borili protiv MPLA. 4. veljače 1961. godine počela je oružana borba za nezavisnost Angole. Tog je dana skupina mladih ljudi krenula u napad na gradski zatvor u Luandi, kako bi iz njega izbavila prijatelje koje je tajna policija uhapsila jer ih je sumnjičila za moguće izazivače nereda. Napad na zatvor nije uspio, ali pokušaj kod bijelog stanovništva Luande izazvao zabrinutost. Mirna Angola više nije bila tako mirna. David Birmingham u knjizi Kratka povijest moderne Angole piše Nekoliko tjedana nakon ustanka u Luandi, sjeverna eksplozija iz ožujka 1961. godine još je silovitije potresla koloniju. Pad na tržištu kave značio je da radnici neće biti plaćeni na vrijeme i oni su uljudno odmarširali do ureda plantaža kako bi tražili svoje nadnice. Njihove demonstracija izazvala paniku kod bijelaca. Naseljenici koji su uvelike slušali preuveličane izvještaje o rasnim sukobima preko u Kongu, pretpostavili su da će biti napadnuti. Strah se proširio po sjeveru. Bijelci su počeli s puškaranjem. Crnački protunapadi organizirani su po cijelom području. Neki od njih bili su koordinirani od političke organizacije u izgnanstvu preko granice u Kongu. Nekoliko stotina članova bijelih obitelji je ubijeno, deset puta više od svih europljana koji su ubijeni u ustanku Mau Mau u Keniji. Nekoliko tisuća crnaca također je ubijeno. Kolonijalna uprava podijelila je oružje bijelim osvetnicima. Od te 1961. godine Angola više nije bila mirna. Salazarov Portugal pokušao je slanjem vojske primiriti stvari. To je dovelo do podmuklog gerilskog rata koji će potrajati sve do revolucije Karamfila. Nova vojna vlast u Portugalu pokušala je urediti urednu prijelaznu fazu. U siječnju 1975. stvoreno je privremeno izvršno tijelo u kojem su bili predstavnici pokreta za nezavisnost te predstavnik Portugala. Mira nije bilo. U srpnju 75. ispaljeni su prvi meci u građanskom ratu. Bijelci su počeli bježati iz Angole, crno stanovništvo počelo se pripremati na novi rat. Rišar Kapućinski je u ljeto 1975. bilježio kako se Luanda sustavno prazni. Nije bilo vatrogasaca, pa smetlara, čak su se i policajci sklonili. Pripadnici tajne portugalske policije PIDE, koja je rasformirana nakon revolucije Karamfila, prijetili su da će pobiti sve komuniste i njihove simpatizere. Na kraju su se i oni povukli. Rešarka Počinski piše. Psi su još uvijek bili živi. Oni su nekad bili ljubimci, napušteni od vlasnika koji su pobjegli u panici. Mogli ste bez gospodara vidjeti pse svih skupih pasmina, boksere, buldoge, hrtove, dobermane, španijele, čak i škotske terijere i velike doge. Napušteni lutali su u velikom čoporu tražeći hranu. Dok je god tamo bila portugalska vojska, svaki su se dan psi okupljali na trgu ispred glavnog stožera i stražari su im davali konzervirane natove obroke. Bilo je to kao da gledate međunarodnu pseću izložbu plemenitih pasmina. Nakon što je nahranjen, zadovoljni se čopor prebacio na meki, sočni, pokošeni travnjak vladine palače. Tada bi počela masovna seksualna orgija, uzbuđeno i neiscrpno ludilo. To je dalo stražarima koji su se dosađivali puno besramnog užitka. Kada je vojska otišla, psi su počeli gladovati i mršavjeti. Neko su vrijeme lutali gradom, očajna gomila u potrazi za hranom. Jednoga dana su nestali. Mislim da su slijedili primjer ljudi i napustili Luandu. Početkom listopada 1975. Kapućinski je otišao iz Luande. Grad je bio u stanju, kako je on napisao, rigor mortisa. Otišao je izvan grada kako bi izvještavao o građanskom ratu. U Angoli će, pored boraca tri pokreta, se naći još i sovjetski i američki instruktori, kubanski i južnoafrički vojnici, a oružje će dolaziti iz niza država, među njima i Jugoslavije. Kako se Angola našla u tom vrtlogu? Sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom govorit ćemo o tome. Priča, naravno kao i u mnogim državama takozvanog trećeg svijeta, počinje kada su europljani uvidjeli mogućnost da zarade na zemljama koje su otkrili. Govori magistar Želimir Brala. Kada počinje portugalska ekspanzija, onda robovi još nisu zanimljivi kao roba za trgovanje. Naime, cijeli period ekspanzije Portugalske počinje, smatra se da počinje 1415. godine osvajanjem Ceute na Marokanskoj obali i to je Henrik Pomorac, portugalski infant u školi sagreš famoznoj na jugu Portugala promovirao. Zašto se on toga sjetio? Podsjetimo se na zemljopisni položaj Portugala koji je na samom, na najzapadnijoj kontinentalnoj točki Europe Naravno da su Velika Britanija i Island su još zapadnije, ali kad je o kontinentu riječ, Portugal je na kraju. Dakle, s jedne strane ima u unutrašnjosti veliku granicu i jedinu granicu sa Španjolskom, a sa druge strane ima more. Prema tome, državni je interes da se nekako cjelokupne aktivnosti ekonomske, političke, vojne odvijaju morskim putem. I stoga se poduzimaju ekspedicije razno razne ekspedicije. Cilj svih njih je da se postigne pomorski put, e, da se otkrije pomorski put u Indiju i da se na taj način intenzivira trgovina. Ako idete kontinentom u Indiju, pa morate prijeći cijel niz zemalja i opasnih područja dok dođete tek do mletaka koji pak imaju i tekako dominantnu poziciju tada u Mediteranu trgovinsku. Dakle, morate ići karavanama po opasnim gudurama, nema najkraćega puta nego ima najsigurnijega puta i tako dalje i tako dalje. Dakle, prirodno je da izlaze na more. Ta morska putešestvija počinje do duše 1415. ali završava tek krajem stoljeća kada Vaško da Gama 1489. godine konačno uspjeva zaobići morskim putem Afriku i dospjeti do Indije. Povijest portugalskih prekomorskih osvajanja počinje 1415. godine kada je kralj Joao ili Ivan I poslao vojsku u osvajanje Ceute. 30 godina prije Joao I iz kuće Aviš postao je portugalski kralj. U godini kada je stupio na prijestolje, on je u bici kod Alžubarote vodio portugalsku vojsku u pobjedu protiv Španjolske, odnosno Kastilske vojske, i tako osigurao nezavisnost Portugala. Godinu dana nakon tih događaja, Joao I je s Engleskom sklopio sporazum od Windsora, kojim je ugovorio strateško savezništvo između Portugala i Engleske. To je najstarije formalno europsko savezništvo. U sljedećih nekoliko desetljeća Žuao je učvrstio svoju vlast, a 1415. odlučio ju je proširiti na susjedni kontinent. Postoji nekoliko razloga zašto je on poslao vojsku na Ceutu. Želja za kontrolom Gibraltarskog tjesnaca, suzbijanje prepada muslimanskih gusara, ekonomski utjecaj. Ceuta je bila luka i trgovište u koje je dolazila egzotična roba od transsaharskih i istočnih karavana. Ali bio je tu još jedan važan razlog. Joao je iz braka s Filipom od Lancastera imao pet sinova koji su doživjeli punoljetnost, a iz braka se Inoš Pereš imao je još jednog sina. Svi ti sinovi trebali su nešto raditi, a vojni pohod protiv nevjernika bio je idealan da se zaposle. Nije samo kralj imao viška muškog potomstva, željnog slave i ratnog plijena. Anthony R. Disney u knjizi Povijest Portugala i Portugalskog carstva piše. Ekspedicija se okupila krajem srpnja 1415. u luci Lagos na jugozapadnom Algarveu. Sastojala se od oko 20.000 ljudi i formalno ju je vodio sam Joao I, iako je operativno zapovjedništvo povjerio trojici svojih najstarijih sinova, prinčevima Duarteu, Pedru i Enrikeu. Da je tako puno članova kraljevske obitelji osobno sudjelovalo poprilično je izuzetna činjenica. Sudionici ekspedicije bili su uglavnom Portugalci, ali bilo je tu i engleskih i francuskih, njemačkih odreda te drugih plaćenika. U kolovozu je flota od više od 200 plovila prešla u Sjevernu Afriku. Po dolasku u Seutu uvidjelo se da se gradski upravitelj spremio na obranu. Ekspedicija se onda privremeno povukla i upravitelj je, vjerujući da je opasnost prošla, raspustio većinu svojih ljudi. Nekoliko dana kasnije flota se vratila do Seute i uhvatila branitelje nespremne. Mnogi su pobjegli. Bilo je malo otpora i 22. kolovoza sudionici ekspedicije prodrli su u uglavnom napušteni grad, te ga potpuno opljačkali. Prema kroničaru Zurari, pljačkaši su uništili većinu uskladištene robe. Rasjekli su vreće sa začinima, prosuli papar i cimet po ulicama gdje su bili gaženi nogama i zrak se ispunio oštrim mirisima. Kada je uspostavljen red, pobjednici su održali triumfalni tedeum u glavnoj džamiji, koja je brzo pretvorena u crkvu. Nakon te pobjede trojica prinčeva proglašeni su za vitezove. Kralj Joao I odlučio je zadržati Ceutu i u njoj je rasporedio garnizon od 2500 vojnika. Bio je to početak povezanosti Portugala s Afrikom, koja će potrajati sljedećih 350 godina. Joao sin, princ Henrike, vodio je vojsku u pohod protiv sultana Abu Saida Osmana III. iz Marinitske dinastije, koji je pokušao izbaciti portugalski garnizon iz Afrike. To sultanu nije uspjelo, ali nije uspio ni portugalski pokušaj da se 1437. zauzme Tanger. Tada je na prijestolju bio Joao najstariji sin Duarte ili Edward, a pohod su vodila Duartova braća Henrike i Fernando. Iz tog pohoda Henrike je jedva izvukao živu glavu, a u zarobljeništvo marinickog sultana pao je njegov brat Fernando. Sultan je dao ponudu da će vratiti Fernanda ako se njemu vrati Ceuta. Kralj Duarte je bio zato, ali Kortaš Portugalska skupština bila je protiv toga. Fernando je umrao u zarobljeništvu, Ceuta je ostala u portugalskim rukama. Duarte je na prijestolju zamijenio njegov sin Alfonso kao Alfonso V. Afrički. Alfonsov sin Joao kao kralj Joao ili Ivan II. odlučio je portugalsko pomorsko širenje usmjeriti južno od Maroka. Tek Diogu Kaun 1482. godine, dakle nakon dobrih desetljeća od inicijalnog dijela put, dolazi do područja koje će se poslije zvati Angola. I on je vjerojatno prvi evropljanin koji je tamo doplovio. Možda ih je bilo oni koji su došli kopnenim putem, ali on je sigurno prvi koji je, ili najvjerojatnije prvi koji je tamo doplovio. Međutim, sama činjenica da je doplovio ne znači da je i osvojio Angolu ili da ju je podveo pod vlast Portugala. On je samo tamo doplovio i pokušao uspostaviti bazu na kopnu koja će se služiti u buduće da bi se opskrbile karavele i nave koje produžuju prema rtu Dobre Nade i koje zaobilaze Afriku i do dalje u Indiju. Prva faktorija, dakle prava ozbiljna namjera da se efektivno osvoji teritorij i uspostavi vlast je tek 1575. godine. Ne zaboravimo, uvijek to treba imati na umu, da je, ono što je Angola, da je to golema zemlja koja je veličine Španjolske, Francuske i Velike Britanije zajedno. Dakle, to je silan teritorij. Portugalci, kad počinju ekspanziju, imaju otprilike milijun i sto tisuća stanovnika, ne više, milijun i dvijesto možda, tako proračuni demografski kazuju. Što znači da Portugal nema naprosto demografske snage, demografske kapacitete, a onda niti vojne, niti bilo koje druge, da efektivno zauzme taj golemi teritorij. To je jedan aspekt zašto Portugal odmah nije zauzeo cijeli teritorij Angole. Drugi aspekt je da je Angola tada i Angola i danas je pluralno društvo sa brojnim etnolingvističkim zajednicama, sa brojnim narodima. Gotovo svi pripadaju bantuskoj skupini naroda, osim Hotetota i Bušmana na jugu Angole, tamo na granici sa Namibijom. I da među njima naravno postoje, među tim grupacijama, postoje i također razni interesi, postoje frikcije, postoje sukobi koje će poslije Portugalci upotrijebiti u upravo za tu mračnu stranu svoje povijesti, za trgovinu robljem. Jedini oni koji su imali kakav takav kontakt nakon što je e, Diogo Kaun i poslije njega Bartolomeo Diješ koji je morao proći tamo da bi poslije oplovio rt Dobre Nade 1488. godine imali su Kimbundu, narod Kimbundu i narod Bakongu. Oni su imali relativno od kraja 15. stoljeća negdje kontakte kakve takve sa zapadnjacima, a prvenstveno sa Portugal. Te su zajednice, to je isto važno za buduću povijest Angole, na nekim mjestima kompaktne, homogene, a na nekim mjestima predstavljaju ono što danas zovemo leopardovom kožom, dakle izmiješane skupine raznih naroda koji žive na tom, ponavljam, golemom teritoriju, pogotovo iz perspektive Hrvatske golemom teritoriju. Dolazak u zelenu zapadnu Afriku nije bio samo dobrodošao prizor za mornare navikle do tada na pustu obalu Saharske Afrike. Zapadna Afrika i zlato koje ona davala omogućili su početkom 50. godina 15. stoljeća portugalskom kralju Alfonsu V da počne kovati još vredniji zlatni novac, kruzado, Godine 1460. umro je princ Henrike, pokrovitelj većine portugalskih pomorskih ekspedicija, koji imao nadimak more plomac, iako je najdalja točka u inozemstvu do koje je došao bila Ceuta. Godinu dana nakon Henrikove smrti, Pedro de Sintra je sa svojom ekspedicijom prošao današnju obalu Sierra Leonea i stupio u kontakt sa stanovnicima današnje Liberije, tako su 27 godina nakon što je oplovljen Rt Božador, portugalski moreplovci preplovili 4000 milja zapadnoafričke obale. Brzo je došao i red da portugalski pomorci po prvi puta obilježe svoj posjet i obali današnje Angole. Roger Crowley u knjizi Osvajači kako je Portugal iskovao prvo globalno carstvo piše. U kolovozu 1483. skupina vremenskim neprilikama izmučenih mornara pokušavala je na rtu na obali onoga što je sada Angola podići kameni stup u uspravni položaj. Bio je visok pet i pol stopa i na vrhu je imao željezni križ koji je lijevanim olovom bio učvršćen u utoru u kamenu. Kamen je na vrhu bio oblikovan u kocku, čije su stranice imale urezan grb i natpis na portugalskom. 6681 godinu od stvaranja svijeta 1482. godine od rođenja našeg gospodina Isusa, najviši izvrsni i moćni princ, kralj Joao II. od Portugala, poslao je Dioga Kaoa, velikaša ove kuće, da otkrije ovu zemlju i posadi ove stupove. Taj spomenik, malena igla na ogromnoj masi Afrike, označio je najjužniju točku europskog istraživanja iza obala sredozemlja. Ti su kamenovi isklesani u brdima pored Lisabona i prevezeni u tijesnim karavelama više od 4000 milja kako bi bili postavljeni na obali današnje Angole. Portugalski moreplovci grčevito su tražili pomorski put za Indiju. U potrazi za tim putem prvi su puta došli na obalu današnje Angole. Angola je Portugalu bila neobično zanimljiva, jer je u ekonomskim i komercijalnim smislu je, e, su trgovci su naišli na veliki, na veliki tamo uspjeh i na neki način mi je pritom pomogao i misionarski sistem portugalski. Naravno, crkva se zalagala, katolička crkva u Portugalu se zalagala da se ekspedicije provode i osvajanje teritorija provode radi širenja vjere, dok su naravno trgovci gledali da ostvare što veći uspjeh. Angola je bila bogata i prije trgovački bogata i davala velike rezultate i prije trgovine robljem. Naime, slonovača je bila veoma zanimljiva, zlato je bilo veoma zanimljivo, dijamanti su bili veoma zanimljivi Portugalcima i drugima naravno. S druge strane, angolskom je stanovništvu je bilo zanimljivo ono što oni pak nisu imali, prvenstveno nisu imali oružje i e, time su Portugalci najviše trgovali na tom području, oružje je naravno municija, e, odnosno barut, konje su odveli tamo i žito su donosili pa su sijali i onda su narodi počeli sijati žito. Tkanine su dolazile iz cijele Europe i za uzvrat su bili veliki dakle prihodi od te trgovine. Trgovina robljem postaje intenzivna krajem 17. stoljeća. Zašto? U drugoj portugalskoj također golemoj koloniji u Brazilu otkriveno je zlato. E, da bi se zlato moglo eksploatirati, potrebno je mnogo radne snage. Nema, dakle, današnje tehnologije, sve se radi pijukom i lopatom i to treba, za to treba mnogo radne snage. Portugal, rekli smo, nema demografski kapacitet da radno sposobni stanovništvom opskrbi Brazil. Brazil je praktički krajnje rijetko napučena zemlja, postoje indijanska društva, ali su, ona nisu koncentrirana kao prvo tamo gdje je zlato, a drugo, i indijanci se teško adaptiraju a ove okolnosti, i drugo, indijanci ne pristaju, ne prihvaćaju sistem ropstva tako kao što su, uspjeli su lakše bježati, uspjeli su se odupirati, jer su ipak bile zajednice. S druge strane, robovi koji su bili dovođeni, koji su međusobno često nisu ni govorili jezike, jer su bili skupljeni s brda s dola na ušću rijeke Kongo, oni nisu mogli postići koheziju zajednice da bi organizirali nekakav sustavan otpor prema onima koji žele da rade u tim rudnicima zlata. Godine 1441. Antao Gonsalveš sa svojim je odredom opljačkao selo na Saharskoj obali Afrike i zarobio neke arapske uglednike. Njih je razmijenio za deset crnih robova i nešto zlatne prašine. Taj je plijen potaknuo danje opremanje pomorskih ekspedicija. Melan Hewitt u knjizi Povijest portugalske prekomorske ekspanzije piše. Razlog za taj rast pomorske aktivnosti ne treba daleko tražiti. Gusarenje je konačno počelo davati značajni profit i počelo privlačiti ozbiljne investicije, kako od portugalskog plemstva, tako i od talijanskih trgovačkih interesa. Godine 1442. tovar robova dovezen je brodom koji je krestario ispred Saharske obale i prodaja tih robova u Lisabonu izazvala je neku vrstu senzacije – kao što piše kroničar Zurara, kada su ti ljudi vidjeli bogatstvo koje su ti brodovi dopremili, stečeno u tako kratko vrijeme i naoko bez ikakvog napora, neki su se zapitali na koji bi način i oni mogli dobiti udio u toj zaradi. Organiziran je niz novih putovanja i Zurara je ukazao na to da su prepadi zbog robova imali posljedicu da su prisiljavali da svaka nova ekspedicija jedri dalje na istok. Jednom kada bi bio izveden uspješan prepad na obali Sela bi se zbog zaštite povukla dublje u unutrašnjost i stanovnici su sada bili na oprezu. Postalo je nužno ploviti dalje uzduž obale kako bi se izveli prepadi na novo stanovništvo koje još nije sumnjalo u mogućnost napada. Oko 1445. portugalski brodovi stupili su u kontakt s trgovcima robljem iz pustinskog karavanskog grada Vadana, udaljenog nekih 300 km unutrašnjosti Afrike. Oko tog vremena Portugalci su temeljili i stalnu trgovačku postaju na otoku Orguim, pored obale današnje Mauritanije. Tamo su portugalski trgovci u zamjenu za pšenicu, sol, tkaninu i konje kupovali zlato i robove. Trgovina robljem dobit će zamah kako će se širiti portugalsko kolonijalno carstvo. Portugalci su, osim tog razloga, dakle da radnu snagu nabave za otkrivanje zlata u Brazilu, su otkrili i drugi aspekt te trgovine, da roblje nije potrebno samo Brazilu, potrebno i drugim zemljama. I oni su se prometnuli u velike trgovce, naprosto robljem. Jedan dio je išao u njihove kolonije, a drugi dio je bio prodan na ono što bismo danas nazvali slobodnom tržištu. Između 1700. i 1810. otprilike 68% robova uopće je bilo rezultat trgovine Portugalske kojom su se oni bavili. S druge strane, prije zlata i paralelno sa zlatom, u Europi je šećer imao visoku cijenu. U Brazilu raste e, šećerna trska, za šećernu trsku je potreban također težak manualan, tada težak manualan e, rad. Već su, dakle, iz tog razloga su robovi bili odvoženi u Brazilu, odnosno njima se trgovalo. Potom će u još jednom brazilskom ciklusu robovi igrati važnu i svoju važnu i tužnu ulogu, a to je jugoistok Brazila kad se kava tamo počinje saditi, kad, se, kad je ustanovljeno da kava veoma dobro raste tamo. E, opet je potrebno radne snage i to je još jedan razlog za trgovinu robljem, a tada već Velika Britanija brani trgovinu robljem, ne zato što bi imala neke velike humanističke zasade koje bi na to nego naprosto zato da smanji konkurenciju svojim kolonijama i da na neki način ekonomski poništi velike tadašnje uspjehe ekonomske koji su portugalske kolonije imale. E, sada, kako nabavljaju roblje e, Portugalci? Oni ga ne nabavljaju tako ili ga nabavljaju veoma malo, tako da oni sami odlaze u unutrašnjost e, Angole, koriste se nesuglasicama između raznih naroda koji su na tom području i vještim potplaćivanjem lokalnih vođa uspijevaju da oni svoje međusobne sukobe završavaju tako da zarobljavaju svoje neprijatelje i predaju ih Portugalcima. Za ozor dobivaju, kao što smo rekli, oružje i drugu robu iz Europe. godine 1554. rođen je Sebastian. On je bio posthumni sin Ivana ili Joao, nasljednika portugalskog prijestolja. Kada je Sebastianu bilo tri godine, umro je njegov djed, kralj Joao III. I trogodišnji Sebastian je okrunjen za novog portugalskog kralja. O odrastanju mladog kralja ovako piše Melon Hewitt. Pateći od neodređenih, ali ozbiljnih tjelesnih i mentalnih poremećaja, on nije pokazivao interesa za seks ili ženitbu i pokazivao je simptome nerazličite od simptoma autizma. Bio je zaključen u svijet svoje mašte i navodno nije bio sposoban odgovoriti na ono što su mu drugi ljudi govorili. Od kakvog on god psihičkog poremećaja bolovao, to nije umanjilo njegovu energiju i kralj je naporno tjelesno vježbao te okupio oko sebe slične, ali nezrele mladiće, koji su ohrabrivali njegove najgore ekscese. To je također bio i trenutak kada su Isusovci u osobi Luisa Gonsalveša dali mladom kralju tutora i ispovjednika koji je trebao uspostaviti njihovu premoć. Isusovački utjecaj može se jasno vidjeti u politici u Africi koja je prihvaćena čim je mladi kralj postao punoljetan. Naoružane ekspedicije poslane su u Kongo, u Istočnu Afriku i Angolu. Na svakoj od njih bila je očita čežnja Isusovaca da pokore zemlje u ime križa. Mladi Sebastian, zaluđen vjerskim žarom i željom da stekne vitešku slavu, okupio je veliku portugalsku vojsku i napao sultana Maroka Abdal Malika. U bici Tri kralja ili bici kod Vadi al-Makhazina u sjevernom Maroku održanoj 4. kolova za 1578. Sebastijanova vojska teško je poražena, a on je izgubio život. Sebastijan je ostao bez nasljednika i to će otvoriti put da španjolski kralj zavlada Portugalom portugalsko kolonijalno carstvo s potkraljem u Indijskoj goji koji je nadzirao Mozambik, Hormuz, Muskat, Ceylon, Malaku te s faktorijama u Južnoj Kini, uporištima u Japanu kao i s Angolom i Brazilom palo je u španjolske ruke. U ratovima koje je vodila Španjolska, španjolski protivnici preoteli su Moluke, Malaku i Ceylon. Godine 1640. u Portugalu je izbio uspješan ustanak protiv španjolske vlasti, a za kralja Portugala proglašen je Joao, vojvoda od Bragance, koji je kao Joao četvrti započeo novo doba Portugala. Do kraja 17. stoljeća Portugal je uspio djelomično vratiti kolonijalne posjede Brazil, Angolu, Mozambik, Gou, Makao, Madeiru i Azorske otoke. Angola je svo to vrijeme bila rezervoar robova te zlata, dijamanata i druge vrijedne robe. Portugalci dugo, dugo vremena ne obnašaju efektivnu vlast na cijelom teritoriju. Premda konferencija Berlinska 1884. godine traži da će kolonije će biti one tamo gdje kolonizatori imaju vlast, imaju potpunu okupaciju, je termin koji konferencija upotrebljava. Portugalci je nemaju, ali nekako uspijevaju se izboriti, dakle da njima pripadne Angola i Tek će u 20. stoljeću, negdje 1920. će Angola dobiti granice koje ima i dan danas. Te granice su, kao i mnoge druge granice u Africi, povučene ravnalom za zelenim stolom, ne vodeći računa ni o kakvim drugim kriterijima, osim o interesima kolonijalnih sila. Ideologije kolonialističke su se prelamale u svim, naravno, kolonijama, pa tako i u portugalskoj metropoli. Njih se može svesti na tri ili na četiri doktrine. Prvo, jedna deklarativna doktrina je, naravno, je filantropske, tobože prirode. Filantropske doktrine opravdavaju dominaciju prirodnom potrebom da se promiče civilizacija i vjera a smatraju da je europska civilizacija daleko uzvišenija, vrijednija, važnija, kompletnija od afričke civilizacije. Drugi su socijaldarvinisti koji brane kolonijalizam jer tvrde da je riječ o zapravo borbi za preživljavanjem između različitih vrsta i da je normalno da slabi trpe od jačih i da je to prirodan rezultat sve prisutnih odnosa u prirodi pa onda i u društvu. Rasisti tvrde otvoreno da je rasa crna rasa nije jednako vrijedna bijeloj rasi i da kao takva ne može ni imati ista prava i da prema tome su sredstva da je se iskoristi posve opravdana. I na kraju su rijetki oni koji su pragmatični i utilitarni koji kažu ne možemo drugačije, treba nam radna snaga, nas nema dovoljno. Dakle, to je skup razmišljanja kolonijalističkih u to doba, Godine 1494. u su Portugal i Španjolska sklopile su sporazum kojim su te dvije zemlje dogovorile da crta razdvajanja između Španjolske i Portugala bude povučena 370 liga ili 1185 milja zapadno od zelenoartskih otoka ili oko 46 stupnjeva i 30 minuta zapadno od Grinića. Istočno te crte sve je bilo u vlasti Portugala, zapadno te crte u vlasti Španjolske. Godine 1750. u Madridu je sklopljen novi sporazum. Tim je sporazumom Portugal dobio golemi teritorij u Latinskoj Americi, velik skoro kao pola tog kontinenta. Od tog teritorija nastaće današnji Brazil. Angola je kratko početkom 17. stoljeća, kao i Brazil, došla u ruke nizozemske, ali nakon što je Portugal vratio Brazil i Angolu, nastavila se prijašnja praksa trgovine robljem. Iz unutrašnjosti su na obalu dovoženi robovi. U transportu do mora umrlo bi ih ili bilo ubijeno njih oko četvrtina. Onda su trebali preživjeti put preko mora. Bio je to zloglasni srednji prijelaz. Anthony R. Disney, piše. U 16. i 17. stoljeću taj dio trgovine bio je obično iznajmljen od krune nekom monopolističkom poduzetniku i to na vrijeme od nekoliko godina. Poduzetnik je platio kruni dogovorenu svotu, onda prodao operativne licence pojedinim trgovcima. Taj sporazum značio da je svaki portugalski podanik koji je platio potrebnu naknadu mogao sudjelovati u poslu. Postoji nekoliko svjedočenja očevidaca o putovanjima iz Angole u Brazil prije kasnog 17. stoljeća, ali jasno je da je put od Luande koji je poduziman malenim plovilima nazvanim pogrebnici, obično trajao 35 dana do Recifea, 40 dana do Bahije i 60 dana do Rio de Janeira. Pogrebnici su bili očajno pretrpani, neudobni i prljavi. Smrtnost od pothranjenosti, slabe kvalitete ili nedovoljne količine pitke vode, bolesti i nasilja razlikovala se od putovanja do putovanja, ali je u prosjeku ona iznosila oko 20%. Smrtnost u razdoblju od hvatanja u Africi i konačne prodaje kupcima u Brazilu bila je puno veća, vjerojatno u visini od 50%. Izvoz robova iz Angole bio je službeno ukinut 1836. ali se trgovina robljem nastavila sve do početka 50. godine 19. stoljeća, dok se nisu zatvorile tržnice robova u Brazilu. Samo je robstvo pravno ukinuto u Portugalu i njegovom carstvu 1875. To nije značilo da robova u Portugalskom carstvu i dalje nije bilo robovi su dugo ostali važan dio radne snage na plantažama kave, kakao, u proizvodnji šećera, pa i ribolovu. Jedna od također ružnih momenata u povijesti, ružnih fenomena u povijesti Angole je i takozvani prisilni rad. Koloni su naravno smatrane u, Lisabonu krajnje značajnim resursom uvijek, a pogotovo u ekonomskim krizama. U trenutku krize, s obzirom na pravni statut stanovništva u koloniji, njega se može prisiliti da radi na silu. Prisilan rad, dakle, koji se ne mora platiti, što onda pojeftinjuje troškove i tako dalje. S jedne strane, Portugal je to tako rješavao, da je nametao kulture koje se moraju njegovati, koje se moraju uzgajati i koje su njemu interesantne prvenstveno, jer koje dakle imaju interes bilo za portugalske tvornice tekstila koje su tada u punom, punoj snazi, bilo za preprodaju na europskim ili na drugim tržištima. To se rješavalo dakle tako da su ljudi morali tamo šest mjeseci u godini raditi za državu, za metropolu, a to je vrijedilo za svakog odraslog angolanca, a drugi šest mjeseci su mogli se baviti svojim poslom, dakle svojom poljoprivredom, uglavnom poljoprivredom, drugoga zapravo i osim poljoprivrede i nije bilo za ove angolance koji su bili izvan gradova. Dakle, prisilni rad i također prisilne migracije. Ako bi u nekom području nedostajalo radne snage, došla bi država i e, prisilila da se presele na drugo mjesto gdje je potrebno. Možda mnogi neće razumjeti da ona lijepa pjesma Cezarije Evore Sodad, dakle Sodad je na kaboverdijanskom, znači Saudade, dakle čežnja, tuga, melankolija, čežnja za rodnim krajem i koja govori upravo o prisilnim migracijama koje su išle iz Angole u Sveti Toma i Princ, na otočje Sveti Toma i Princ dakle ti robovi onda pjevaju tu pjesmu koju ona krasno, krasno interpretira. Godine 1954. britanski povisničar i pisac Basil Davidson putovao je po Angoli. Davidson je u drugom svjetskom ratu bio britanski obavještajac koji je operirao u Jugoslaviji. Od kraja 1942. bio je na čelu jugoslavenskog odjela SOE i proveo je mjesece prateći partizanske jedinice i glavni štab Narodno-slobodilačke vojske Jugoslavije. Nakon rata počeo je putovati po Africi i postao je jedan od njezinih najboljih poznavatelja. Kada je došao u Angolu, Davidson je upoznao bijelog strojovođu koji je radio na željeznici i koji je imao plaću manju od crnog strojevođe koji je vozio lokomotive u belgijskom Kongu. Što je dalje vidio Davidson, piše David Birmingham u knjizi Kratka povijest moderne Angole. Dvije tisuće od tisuća zaposlenika na željeznici bili su, po Davidsonovim riječima, robovi, prisilno unovačeni radnici, Arhivi pokazuju da je 300 tisuća Angolaca još uvijek živjelo u uvjetima skoro ropstva, s minimalnom liječničkom uslugom i s nadnicama od nekoliko penija, kojem je bila uskraćena sve dok svaki radni ugovor nije bio do kraja ispunjen. Radna snaga nije bila samo novačena kako bi radila za vladine projekte poput gradnje cesta, već je neformalno slana na rad na privatnim plantažama, koje su sve dobile tucet robova po jutru posađene šećerne trske ili sisala. Dok je golema većina angolanaca živjela na rubu egzistencije, željeznica je dovozila dragocjene terete poput kobalta, bakra, tungstena, kave, šećera, sisala. Za Portugal Antonija de Oliveira Salazara Angola nije bila samo dio carstva koje je davalo prestiž Portugalu. Ona je bila i ključ ekonomije Salazarovog novog društva, njegove države, govori magistar Želimir Brala.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 Godine 1576. Paulo Dias de Novaiš utemeljio je portugalsko uporište po imenu Luanda, danas glavni grad Angole. Stoljećima je Angola bila bazen iz kojeg su se dovozili robovi, zlato, dijamanti. Dok je Portugal doživio gubitak samostalnosti pa njezin povratak pod novom vladajućom obitelji Bragansa, Lisabon 1775. bio skoro uništen u velikom potresu, pa početkom 19. stoljeća kad je Portugal okupiran od Napoleonove Francuske i nakon velikog protunapoleonovog rata ponovno zadobio nezavisnost, pa onda ostao bez najveće kolonije Brazila, svoje to vrijeme Angola živila svoj život daleko od svega toga. Sve će se to promijeniti u drugoj polovini 20. stoljeća. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Nikolina Ćulum. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2019. godina.